11153 fatvo. Ramazon dasturxonida isrofga yo'l qo'yish. Savol: Ramazonda dasturxonlarida taom va shirinlik turlarini ko'paytiradigan kishilar haqida nima deysiz? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Hamma narsada, ayniqsa yeb ichishda isrofgarchilik qoralanadi va bunga yo'l qo'yilmaydi. Alloh taolo aytadi: "Va kulu va washrabu va la tusrifu" innahu la yuhibbul musrifin va yeb ichaveringlar, faqat isrof qilmanglar. Zotan u isrof qilguvchi kimsalarni sevmas. A'rof surasi 31-oyat. Miqdom ibn Ma'dikar Karb radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shunday deganlarini eshitdim. Ma mala'a adamiyyu wi'a'an sharran min batnin bihasb ibn adam ukulatin yuqimna sulbah. Odamzod qorindan ko'ra yomonroq idishni to'ldirgan emas, Aslida odam farzandiga qaddini tik tutadigan bir necha luqma kifoya qiladi. Fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi va thuluthun li sharobihi va thuluthun li nafasih. Agar juda lozim bo'lsa, qornining 3 dan 1 taom uchun, 3 dan 1 ichimlik uchun va 3 dan 1 nafas olish uchun bo'lsin. Sunan at-Tirmizi 2380-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahih at-Tirmizi 2380. Endi Ramazon dasturxonida haddan oshishning yomon oqibatlariga to'xtalamiz. Taomlanish va ichimlikdagi isrofning ko'plab yomon oqibatlari bor. Birinchisi, inson dunyoda pokiza ne'matlardan qanchalik ko'p bahramand bo'lsa, uning oxiratdagi ne'matlardan nasibasi shunchalik kamayadi. Abu Juhayfa radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Inna aktharon nasi fid dunya shib'an Aktaruhum fil oxirati ju'a. Dunyoda eng ko'p to'yib yuradigan odamlar oxiratda eng ko'p och qoladiganlardir dedilar. Hokimning mustadraki 7170-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahih Targ'ib 2136. Ibn Abu Dunyo bu hadisni rivoyat qilib, uning ortidan bu hadisni rivoyat qilgan sahobiy Abu Juhayfa dunyodan o'tgunicha qornini to'ydirib ovqatlanmadi deya qo'shimcha qilgan. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytadilar: Allohga qasamki, agar istasam orangizda eng mayin kiyimlarni kiyib, eng lazzatli taomlarni yeb, eng hashamatli turmush kechirishim mumkin edi. Biroq Alloh taolo bir qavmni ularning qilmishlari uchun qattiq choyganini eshitganman. U zot shunday degan: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون Sizlar o'z huzur halovatingizni hayoti dunyolaringizda ketkazdingiz va ulardan foydalanib bo'ldingiz. Endi bugun yerda nohaq kibru havo qilganlaringiz va itoatsiz bo'lganlaringiz sababli xorlik azobi bilan jazolanursizlar. Ahqob surasi 20-oyat. Hilyatul avliyo 1-mujallad 49-bet. Ikkinchisi, inson bu sababli ko'plab ibodatlardan, jumladan Qur'oni Karimni tilovat qilish kabi amallardan chalg'ib qoladi. Vaholanki, salaf solihlar odatiga ko'ra Ramazon oyi davomida musulmon kishining asosiy mashg'uloti aynan Qur'on tilovati bo'lishi lozim. Uchinchisi, Ayol kishi kunning aksariyat qismini ovqat tayyorlash uchun, kechaning ko'p qismini esa shirinlik va ichimliklar hozirlash uchun sarflayotganiga guvoh bo'lasiz. 4-inchisi, inson ko'p ovqatlanganda dangasalik unga ta'sir etib, ko'p uxlaydi va natijada vaqtini bekor o'tkazadi. Sufyon Savri rahimahulloh aytganlar: Agar taningiz sog'lom, uyqungiz kam bo'lishini istasangiz, ovqat yeyishni ozaytiring. 5-inchisi, Ko'p ovqatlanish qalbning g'aflatga botishiga sabab bo'ladi. Imom Ahmad rahimahullohdan kishi to'yganda qalbida yumshash topa oladimi deb so'rashdi. U kishi menimcha bunday bo'lmaydi deb javob berdilar. Ya'ni men bunday holatni ko'rmayapman dedilar. Vallohu a'lam.